Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Onze i 31, acaba d'eixir un comunicat oficial, però és el de Felipe Augusto. Bona nit, què tal? Benvinguts i benvingudes a Esports 97, temps de ràdio per a l'esport, en la 97.7 ràdio amb el treball, en el control de sol d'Arturo Delgado, us parla com cada nit Manolo Montalvo. Recorde com sempre, que ens podeu sintonitzar per la 97.7 de la FM, aplicació per a dispositius mòbils d'Android i Apple, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la web la 977, tot el número, .com. En el dia del tancament del mercat, resten les d'ara 29 minuts i 10 segons per a que finalitzi en Espanya eh, com diu en Argentina, el libro de passes, el termini per a inscriure nous futbolistes. I el València en el dia d'avui, tot i la bomba anunciada per Nuno Espírito Santo el divendres en sala de premsa en el postpartit el València 3 Màlaga 0, la realitat és que el València avui, de moment, està tinguent més activitat en treure els jugadors de la plantilla que en incorporar-ne. N'ha 3 i de moment, de moment, incorpora un, el centrecampista del Rio Ave, Felipe Augusto, que va començar a sonar fa ja molts mesos, que en principi el gran objectiu eh, de tots, inclòs Peter Lim, el Aldenzo Pérez, a la fi eh, el representant i el futbolista variaren algunes de les condicions de l'acord al qual s'havia arribat de manera primigènia i han fet impossible que el jugador poguera vindre cap a València. També el València ha estat en el dia d'avui intentant dur a Guarina, el centrecampista de l'Inter, però tampoc hi ha hagut acord per eh, Freddy Guarín. Per tant, Filipe Augusto dins tres fora, que són Jonathan Viera, traspàs de 2 milions i mig cap a l'estàndard de Lieja, a mitat vesprada rescindia contracte perdonant un any dels dos que li queden el davanter portuguès Elder Postiga, acaba d'eixir de les oficines ja rescindit contracte Jonas Gonçalves, el davanter brasileny que de moment queda lliure, el València l'ha fet comprometre's a no fitxar per el Sevilla, i gràcies a això percebrà un 20% de lo que li resta encara de l'any que li restava encara en el València Club de Futbol i lògicament a les 11.33 la gran incògnita és la, la de Álvaro Negredo. Recordeu durant tota la setmana passada com este programa vos deia que no hi havia que perdre la pista de Negredo. La FISA ha convertit en l'objectiu número 1 del València Club de Futbol. Des d'Anglaterra, de en algun mitjà, ja es donava, eh, com ha fet per a 24, com en 24 milions de lliures. No està encara fet, no va ser fàcil fer-ho, però se confia en que se puga tancar l'operació. Eh, perquè té múltiples aristes. Des del sou del jugador, la comissió del representant, eh, si ve amb una opció obligatòria o no de compra per al València, en quins diners se fixa aquesta opció de compra, les variables de l'operació. Encara hi ha moltes coses que tenim que contar i que desvelar-vos. 11 i 34 també dir que en el Llevant Unió Esportiva eh, se treballa per a intentar tancar el fitxatge de Rodallega, del davanter eh, colombià, però que eh, esta és l'hora en la que encara no és oficial tampoc per part del conjunt eh, granota. Per tant, és moment, com sempre, a aquestes hores, de repassar l'actualitat del dia en cinc fotos. Felipe Augusto ja és jugador del València i Negredo podria ser en, les pròximes, en els pròxims 27 minuts de d'abastar un acord total amb el Manchester City per l'opció de compra del davanter ex del Sevilla. A més, Viera l'estàndard de Lieja, Postiga rescindix rescindir si se va al Deport i Jonas també ha rescindit encara que no encara amb destinació fixa. Gallà cridat a la selecció sub-21. Esta vespada ho ha fet públic el seleccionador Albert Celades Gallà, present, present avui en l'estrena del programa de Levante Televisió, El Supermurciélago, parlava així de l'assistència de gol que li dona el divendres a Paco Alcácer. Sí, jo vaig conduir la pilota i vaig alçar el cap i jo sabia que, que Paquito té aquest desmarc que el fa a la perfecció i no va ajudar i la vaig posar per davant i, i una volta la posa jo pensava que, que anava a ser gol. el eh, intenta fichar gol. Hugo Rodallega, davanter Colombia del Fulham, es l'escollit per Manolo Salvador per paliar la sequera davant la meta contraria y tot el València ya ja ha a rodar. pero al seu entrenador, Velimir Perasovic, es muy importante tindre ya toda la plantilla des de l'inici. Però jo crec que eh, para un entrenador siempre es mejor tener toda la plantilla o mayoría de la plantilla en entrenamientos desde el primer día. 11 i 36 de la nit. Aquestes coses i moltes més així, en Esports 97 nit, que recorde té el seu Twitter ja previst i preparat per a, les, per a rebre les vostres opinions. Recordeu, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número, un Twitter en el qual en menys d'una setmana ja ne som dos, més de 2.100 followers. 11 i 36, una pausa, i vos eh, fiquem sobre la taula tots els temes los cuales hemos parlat en la portada de nuestro programa. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Esports 97 nit. Manolo Montal, 97.7. 11 y 37. Con día me hiciste un comunicado público, pero es el de Felipe Augusto, centrocampista brasileño con pasaporte portugués Felipe Augusto, llega al Valencia en calidad de cedido del Río Ave hasta el final de la presente temporada. El jugador nació en Bahía, disputó el torneo Esperanzas de Toulon de 2013 en Francia, se proclamó campeón de la selección sub-20. Felipe Augusto, de 21 años, pasará a revisión médica mañana lunes 11, 13.30 eh, en la ciudad deportiva junto al patrocinador oficial Divina Pastora. Posteriormente, sobre las 13.45, será presentado a los medios de comunicación en la sala de, de las instalaciones de Paterna. y claro, todos pendent del mercat fins a última hora ja anem a estar pero después de estas palabras de Nuno Espíritu Santo, el es en roda de prensa, molt en cara. Yo te puedo, decir que va a llegar la bomba, va a llegar un jugador fantástico. Bueno. Va a llegar un, un buen jugador. Eh. un, jugador que, nos, que, que va a traer cosas muy buenas al equipo. Bueno, a eso es lo que digué el entrenador de Valencia, un espíritu santo. Recordé que la semana pasada, que pues, en molt, en el nom d'Àlvaro Negredo. I és ara, a hores d'ara, el nom que intenta tancar el València Club de Futbol. Resten 22 minuts per a la fi del mercat i se pegué un passeget eh, per a la gent que està més de primera mà, lògicament, vivint amb intensitat, perquè a més tenen una plana web, eh, igual que nosaltres estarem en directe a la ràdio, on clava les notícies i perquè segur demà tindreu tota la informació que és en Superdeport. Viatgem fins allà amb el seu redactor en cap, Carlos Bosch. Hola, Car Carlos, què tal? Bona nit. Muy buenas, ¿cómo esteu? Bueno, pues, eh, refrescant el Twitter cada 3 segons, eh, mirant agències, etc etc, intentant eh, també eh, contactar amb gent del club que te puga donar alguna notícia, perquè a hores d'ara jo dic que està complicat, que n'hi ha esperances i que lògicament l'objectiu número 1 continua sent el Barro Regredo. No, no, a veure, la bomba de la que parlava en Nuno, encara que algú ho dubte, cuando uno hablaba de un, davante que eh, es la bomba, se eh, refería a Negredo y el VH que van a ver en demás que van a hacer Javo Rufete y Kim Kong, la madreta de, de, de, de, o una de los hombres de confianza de, Peter Lim. Eh, uno es refería a Negredo, en este momento Negredo no es futbolista del Valencia. Ya mis días en el Supermurciélago digo, ojo que la gente está muy mal chat, ojo que la gente está muy mal chat ya descartar lo de lo de Enzo, Enzo ya es oficial lo de Felipe Augusto, que vos decir que Enzo no va a vindre, que la está muy mal hecha de negro, pero yo sinceramente no pensaba que estaba tan mal hecha. Sí. Eh? Porque sé el club de está agre pero se puede hacer, pero claro, es que falten 20 minutos y ahí esperando. estén ¿Eh? esperando. Estem esperant. es ¿eh? O sea, es una película, de Wii es una película de suspense Eh, es un verano de, de, sobresaltos, siempre estamos al borde del precipicio. Es una película de suspense, lo que la gente de saber es que en estos momentos Álvaro Negredo no es futbolista del Valencia. Que el Valencia vaya. A lo mejor ahora me penses y, y es dirà pum, ahora me mateix no. Eh, que hem eh, dit que el València treballa denodadament, Carlos, per a, sí, que, sí, sí, sí, per a revertir aquesta situació i que n'hi ha algun, alguns punts que són els que eh, estan ficats entre bancs en l'operació des de, perquè finalment el jugador me diuen que eh, al voltant de les 9 ja ha obtès una resposta definitiva del seu entrenador actual, de Pellegrini, per a donar el permís per a vindre a València, però està de permís, eh, entre altres coses, l'opció de compra, el sou del jugador i també les variables, que és lo que, eh, diguem-ne, que fa, les aristes que falten per a tancar el cercle. Sí, sí, lo que no, però a veure, lo que, eh, el jornal de futbolista i tot això ja està negociat, eh? ja està negociat inclús l'altre dia el que cobrarà el futbolista quan el València Pasa la opción de compra, eh? Todo eso está para Yo yo que este que vuelve es en el, en el City lo que, lo que, lo que se negociant, eh? El València ja, ja una opción de compra y está negociando y lo que cobrará el futbolista cuando siga eh, oficialment a tots futbolista del Valencia. Yo creo que es una cuestión del City en estos momentos, Eh? En el Twitter oficial de Michael Owen, eh, eh, eh, ha dit que Negredo se'n va del City clar, moltes voltes a voltes també els jugadors per molt que estiguen que siguin futbolistes i que estiguen a, a, no, a, a, a, a, a prop que... eh, també a voltes toquen de, de, de, de a veure, a veure, que, que és una possibilitat que hi hagi un acord i que no hi hagi temps a formalitzar-ho per inscriure el futbolista en la Lliga cuidao, eh Això és una possibilitat el, el, el pitjor de tots Ah, eh, no sé la primera pasa. No volen eh, alertar al personal, pero es que falten 20 minutos, Bueno, ya falten 18. Què <laughs> yo no he en la vida. Sí que me recuerdo un poquito lo de Gameiro, Pero con Gameiro no era una cuestión de ir contra el reloj, la, famosa nit de Gameiro, pero ya sabes que vivim una d'estes, la de Romario, o no sé. No, no, es yo yo que la última última eh, va a ser una de Pellegrino en el último minuto quan vingui el oh. València Pellegrino. Sí, però bueno, no estan tots pendents de Pellegrino. No, no, ni molt menys. De, de la bomba de, de Nuno, ¿no? Sí, sí. Ahora si, no, si pasamos de bomba a bombeta o bombilla de Nuno. Bueno, pues eh, estarem de qualsevol manera pendents, Carlos, i... Sí, parlem d'aquí un rato quan, si és oficial i si se pone els dos si no és oficial, també. Sí, senyor, estarem molt pendents. Vale, adeu. Vinga. Adeu, Carlos. En fi, bueno, pues... Eh... Anem enllà. Com dèiem, Carlos acaba d'expressar molt bé. A hores d'ara, eh, i ara tenim així el tuit de Michael Owen, disappointed that Negredo is leaving City, loved watching him play, eh, mm, des, eh, despagat perquè Negredo se'n va del City, eh, m'agradava eh, molt voler-lo jugar. Això és el que diu Michael Owen, que està allà en Anglaterra. A hores d'ara, a hores d'ara, com estem diguem-vos, Álvaro Negredo no és jugador del València. València la idea és intentar tancar-ho tot tancar-ho tot per a que en menys de 17 minuts el eh, València puga fer el fitxatge oficial com dèiem eh, ha... Eh, sí que és cert que Carlos diu que eh, en un principi cert eh, eh que hi havia un acord abastat però de l'acord d'ahir en el qual el City feia plans de tindre les seues files a Falcao a l'acord d'avui, en el qual el City no pot comptar amb Falcao, encara que me diuen que tampoc estarà tan, està tancada ara el traspàs de Falcao al United, atenció a aquesta història, que diuen que pot haver-ne algun problema d'última hora, deixa acord d'ahir al que vulga bastar el City, lògicament, se menegen quantitats i es menegen condicions, com dèiem, des d'un principi de, de sessió a l'opció de compra que volen cobrir el City i lògicament també, com dèiem, el sou d'un jugador que se l'ha de rebaixar molt encara que ahí podria entrar Meriton per a fer-se cara d'una part del sou i dels drets del futbolista al igual <clears throat> que de les variables que poden entrar eh, que en principi estaven pactades variables per un número de gols i variables per arribar a Champions sembla que aquestes variables també, pues, com diu la mateixa paraula, podrien diferir, podrien variar en el, en el cas de que eh, la negociació no acabarà tancant-se d'una manera eh, definitiva. Sembla que aquestes són les que poden estar entorpint un tant un tant l'arribada d'Álvaro Negredo al València Club de Futbol. Com us dèiem, a les 11.45 el València encara està intentant tancar esta incorporació, este fitxatge, però no ho ha fet. O sigui que estarem pendents perquè per si d'ací a les 12 hi ha o no bomba, que és el que deia Nuno, després parlarem de sis paraules de Nuno Espíritu Santo eh, en la sala de premsa de Mestalla el divendres passat, però hem de repassar també la resta de la jornada <clears throat> pel que fa al València Club de Futbol. <clears throat> I com deia, la resta de la jornada ha arrencat este matí amb el traspàs, que no sé si ho traspàs, per tant, eh, mm, ja no té vinculació cap ni una del valencià. Del canari Jonathan Viera, el futbolista se'n va a l'estàndard de Lieja, deixa el València, i esta vespa de València ha rescindit a dos futbolistes. Al davanter portuguès, Elder Postiga, li quedaven dos anys, ne perdona un, i se'n va al Deportivo de la Coruña, i l'altre, que ha sigut Jonas, i que ho ha fet eh, 11 i 20 estava Jonas i a les oficines. Fa escassos 25 minu 26 minuts. Jonas se'n va i percebrà el 20% de la fitxa acord al que ha arribat l'any que li restava, acord al que ha arribat també el València, donant la seva paraula, i imagine que alguna cosa més, de no comprometre's amb el Sevilla, que era el futbolista que fonamentalment volia este jugador. Perquè el València, que no és tonto, eh, sap que encara que... Eh, així en València hauria tancat la seva etapa el club sap que és un jugador que en un club important pues bueno, els números de, de Jonas estan ahí és evident que, que sí per això el València ha evitat de totes les maneres que, Jonas, que Jonas pugui acabar en un altre club de la Lliga Espanyola i més en un club que pugui apugnar per una de les quatre primeres places amb el València Club de Futbol com és el, el Sevilla. Sevilla això en quant a entrades i eixides. 11 i 47 i tot continua igual. En principi tornem al mateix. Seria una sessió amb opció de compra obligatòria per al València i després hi hauria variables de si València entra o no en Champions i del número de gols que puga fer el futbolista. Si s'arriba a limar totes les aristes que queden en este aspecte, Negredo en menys de 12 minuts ha de ser jugador de València. I si no, lògicament, no ho serà i el eh, València Club de Futbol es quedarà sense davanter, que era el que volia Nuno Espíritu Santo. Eh, com dèiem, eixa és la situació. Per cert, eh, Felipe Augusto, que és el centrecampista que al final ha vingut, eh, a la fi el València no ha pogut ni tancar-lo de Freddy Guarín, el colombià de l'Inter, ni tampoc ha pogut fer-lo d'Enzo Pérez eh, per les situacions que ja va ja explicarem i que en el seu dia o, o el divendres vulguem matisar-lo una roda de premsa. A la fi, no és Benfica qui s'ha pujat a la parra, que jo crec que també ha jugat una miqueta sabedor que el jugador està vacilant-li al València, a la fi, entre el jugador i el representant canvien les condicions i qui havia de fer aquest fitxatge, que és Meriton, o siga eh, Peter Lim, eh, retiro l'oferta. Diu, a mi mm, no me van a prendre el pèl. Si jo tinc una corda bastant abans del Mundial amb un futbolista, per molt bé que ho hagi fet aquest futbolista en el Mundial i per molt bé que, eh, o per molt bo que siga aquest home, eh, pues, eh, no me poden variar. Això no és un negoci seriós. I, per tant, ahir eh, Peter Lim retirà l'oferta sobre el futbolista Enzo Pérez. Sobre els 350.000 euros, me diuen, li costa al València la sessió un any del futbolista eh, brasileño amb passaport portuguès, Felipe Augusto. I un xicotet, també parèntesi, en el que és el mercat de fitxatges per a recordar que avui l'equip ha entrenat i que en el dia d'avui, amb motiu de la reentré, de la tornada del programa de Levante Televisió, el Supermurciélago, hem tingut eh, la presència de José Luis Gallà en els estudis. Un José Luis Gallà, al qual també hem Si recordeu, la setmana passada a aquestes hores estàvem parlant amb Paco Alcácer i quatre dies després, Vicente del Bosque el cridava la selecció absoluta. Eh, per tant, Elisar ja encaminat. Eh, bueno, en Gaia ha passat el mateix, i a més que li ho han recordat en el programa. Ojo, vindrà així, que te quiten de la selecció. Ell se reia, però és que està desprada l'han cridat a la sub-21. Una cosa te vas a dir, el que passa per així queda beneït. Vull dir, el primer programa en la ràdio tinguem a Paquito Alcácer el dilluns passat i el divendres el quitaven a la selecció. Ahí tu dices. <laughs> que va, que va, cada, cada molt pronte. De molt pronte res, perquè esta vesprada Albert Celades ha cridat al futbolista de Pedreguer, eh, per al doble compromís que es juga davant d'Hongria el 4 de setembre i, el, i front a Àustria el dia 9 i substituís Alberto Moreno, lateral ex del Sevilla de Liverpool, que eh, cau de la, de la convocatòria. Eh, més coses, perquè José Luis Gallà ha declarat estar vivint un somni en la seva presència en el València Club de Futbol. És un somni per a mi pues, poder jugar en, en, en, el, en el primer equip del, del València, a més, com, com a titular estos, estos dos partits i el que tinc que fer és seguir treballant per a, per a seguir sent el, el titular i un gallà que més eh, comentava d'esta manera eh, la manera de colpejar la pilota eh, que té per a buscar les desmarcades de Paco Alcácer Sí, no fa falta arribar a la línia de fons perquè tu quan passes un centre de més darrere pues la defensa està un poc més adelantada i ese centre entre el porter i, i la defensa rival pues, és perillós, falta que ells que ve i per últim, un gallà al qual se li ha preguntat per la manera de Nuno Gómez de gestionar el grup i el que va fer, perquè va fer unes declaracions, eh, gallà, si recordeu, als companys de Superdeporte, parlar de, de com va alçar la moral de la tropa eh, un Espíritu Santo en el descans del partit contra el Sevilla quan el València perdia 1-0. I avui ho ha explicat una miqueta, una miqueta més extensament el futbolista del València, que és el que va passar en el descans en aquest vestidor entre el 1 i també entre nosaltres pues, lo que passa és que mos marquen el gol en el 43 després de fer un, un bon, una bona primera una, part una gran primera sí, part superior al Sevilla en la primera mm. part i te'n vas un poc, un poc confundit no? perquè arribes allí i l'únic que te fan <laughs> és d'agachar el cap i com pot ser que, que anem perdent este partit perquè estaven siguent millors i la veritat que entre un primer i després entre tots pues, van decidir que tenien que anar per el partit, que quedaven 45 minuts. Qui, que... més, qui més parla a banda de Nuno? Tots, tots pràcticament va parlar Nuno i després entre tots ens van animar i, vam així pues, a pegar-li la volta. Pues eh, I anem a pegar-li la volta i eh, pegaré la volta, en este cas, eh, al partit. Recordar que en l'entrenament d'avui no han estat eh, o que, o millor dit, que després de l'entrenament d'avui se'n van Nuno Parejo i Rodrigo cap a Singapur per un acte promocional de la imatge del club i que a les 11.52 estem igual, que des d'Anglaterra de en alguns punts es diu que se va fer el traspàs, però per altres continuen insistint no tan sols en que el traspàs no està fet, si més no també el fet de que encara Falcao no és jugador del United. Així que anem a estar pendents Ales, ja està per així un del contertulis eh, parlant com sempre que és Joan Martí, però eh, esperarem a les 11.52 resten a hores d'ara exactament 3, 2, 1 7 minuts de rellotge per a saber si finalment el València Club de Futbol es fa o no amb Álvaro Negredo. Recordar que esta vesprada el conjunt de, o que este matí el conjunt de Mestallà s'ha desfet de Jonathan Viera, l'estàndard de Lieja, traspassat dos anys, que ha rescindit a ell del Postiga de dos anys, li paga un i se'n va al Deportivo de la Coruña, que cronològicament després ha aparegut en les oficines ja fitxat, o en aquest cas per eh, sessió en una temporada, Felipe Augusto, el centrecampista del Rio Ave, i que després, a les 11 i 20 aproximadament, ha rescindit amb Jonas González. Des de l'any que li quedava cobrarà un 20% del seu sou, això sí, amb, una, eh, amb un compromís del futbolista de no anar cap al Sevilla, que era el futbolista eh, que era l'equip que més interès havia alçat per el jugador brasiler del València Club de Futbol, és jugador lliure, i en els pròxims dies eh, el seu futur eh, el decidirà ell mateix en companyia del seu representant. A 4, a 5, a 5 minuts i 50 segons de que acaba el mercat, també cal preguntar-se si el Levant ha pogut fitxar gol perquè li fa falta per la seva davantera. davantera. El nom que sona és el de Hugo Rodallega, el futbolista del Fulham. De l'acció de Superdeport també, Rafa Marín, què tal? Bona nit. Buenas noches, Manolo. Bueno, Esperando tot, Tots pendent de la Lliga, no? Sí, todos pendientes. Una situación, la del Levante, muy parecida a la que tú estabas comentando ahora del Valencia. Hay acuerdo con Hugo Rodallega para que llegue, valga la redundancia, cedido a Oriol, incluso guardándose el jugador una, una opción o una parte de un futuro traspaso, pero todavía no está finiquitado. Es la información que nos está llegando ahora casi que, que, vía, que vía online. Faltan esos típicos flequitos, alguna que otra comisión, porque sabes que las operaciones que se hacen a última hora siempre aparece algún que otro agente de más, y en esas está ahora mismo el Levante, que ni confirma que vaya a llegar a tiempo, ni, ni lo descarta, así que pendientes del, minutero, igual que lo estamos también mm, de Javi Jiménez, sabes que esta tarde el club ha rescindido a, a Lois Nong y eh, está a punto de ceder a Javi Jiménez al, al De hecho, no sé si ya esta información sería, sería oficial en la Liga de Fútbol Profesional, pero parece que esta sí que va a entrar 100%. Sí, eh, esta sí que entra y per tanto, tornem mateix. Eh, Rafa, resta per bores si el llevan, es capaz también de limar les espreses que queden, les que queden per, eh, rodones en el fitxatge de, de, de Hugo Rodallega, que eh, sí o sí, este sí que és l'escollit clarament per a secretari tècnica del Llevant. Eh, és el perfil, jo de seguida, no sé si estàs d'acord amb mi, eh, quan eh, he sentit aquest nom m'he recordat molt de, de Felipe Caicedo. Sí, és que además eh, físicamente guardan un, un gran parecido, la operación además sería muy similar y, y son futbolistas con un gran potencial, pero pero no las bajas. Y como bien dices, es el elegido por parte de la dirección deportiva. Incluso esta tarde el jugador ha estado hablando tanto personalmente, tanto con Kiko Catalán como con Manolo Salvador y, José Luis eh, está apretándole al Fulham y a sus agentes para que la operación salga, quiere jugar en el Levante, quiere volver otra vez por sus fueros, tiene 29 años y, ojalá salga la operación porque lo cierto es que tiene buena pinta, es uno de esos perfiles eh, que parecen hechos a propósito para, el Levante en las últimas horas de mercado. Crucemos los dedos porque no creo que vaya a tener ya tiempo el Levante de, trabajar evidentemente en ninguna alternativa, pese a que casos hemos tenido aquí, como el de Martins, que llegaron después de muchos días de, de estar el mercado cerrado. Sí, bueno, pues eh, esa es la situació. Eh, per cert, en el Twitter d'un famós periodista que domina molt la Premier, com Guillem Balaguer, parla de que no hi haurà problema per a que el València de fer se amb Negredo. Encara no tenim confirmació oficial. Resten 2 minuts i 45 segons per a el tancament del mercat. L'última, Rafa, imagina que preocupació no rius per lo que s'ha vist de l'equip eh, en los dos primeros jornades. Sí, eh, es un hecho, es una, es una realidad que el equipo, aunque mejoró en, en Bilbao, no lo hizo lo suficiente como para rascar puntos ni tampoco para, para convencer y disipar esas dudas que ya dejó la primera jornada. Sí que se está celebrando, sobre todo de, de puertas para adentro en el vestuario, la permanencia de Pape Diop porque fíjate que durante <laughs> todo el verano lo, hemos visto fuera, incluso el pasado sábado el entrenador eh, reconocía que lo había dejado en la grada porque su traspaso a Olympiacos parecía inminente, pero las circunstancias se han dado de, de, una manera que al final resulta que el fichaje más inesperado y tal vez uno de los grandes refuerzos del verano para el Levante va a ser el de Pape Diop. Esperemos que rinda como, como esperamos de él. A la fin siempre acaba siguiente el fichaje del Levante. No se va, es queda, rendís porque es muy profesional y le aporta mucho al la granota. Eso sí, 3 millones de euros deja de, ingresar el Levante, porque el Olympiacos ofrecía ya dos y medio fijos más 500.000 en variables. Económicamente era una operación muy interesante por un futbolista que dentro de unos meses se marchará libre y que tenía también elegido el, recambio, que era el Gato Silva. Un momento, un momento, perdona, 11 y comunicado oficial del Valencia en el encapsulamiento. fica no No és. És eh, el comunicat... Algun graciós que ha retuitejat el, el comunicat oficial del Barón Negredo. Falsa alarma. Falsa alarma. <laughs> Perfecte. Molt bé, ¿alguna cosa més que afegir ràpidament? Pues vamos, vamos a esperar, estamos mirando el reloj, me imagino que de aquí unos minutos sabremos si sí o si no, a ver si tenemos aquí o no a, a Rodallega. Bueno, pues eh, mentrestant, eh, Perasovic, que ha començat avui a entrenar i que deia això de la seva plantilla. Yo creo que el tiempo nos, eh, va a dar razones o, quitar razones, pero teóricamente lo hemos hecho cambio por tres jugadores, fichamos cuatro. Todos los jugadores que fichamos son buenos jugadores, sin, sin ninguna duda. Después de una semana de entrenamiento puedo confirmarlo y poder confirmarlo todos que sabíamos. Todos van a ser eh, eh, un plus para el equipo, pero más importante es cómo se acoplan y cómo funcionan junto con el resto de los jugadores que tuvimos año pasado esto nos dirá tiempo, ¿no? Les paraules de Belimir Perasovic, el eh, jugador de, eh, el entrenador del valencia Vázquez parlant del que guañaba y el que perdía la segunda plantilla. 5 segundos y a la tornada estos 5 segundos sabremos si Álvaro Negredo es o no futbolista del Valencia en la tertulia que comienza ya. Esports 97 nit, la tertúlia. La tertúlia que a les 12 eh, de la nit i un minut no té encara constància oficial si el València fitxa o no al Baró Negredo, però comencen, en el moment en què ja són les 12, a esvair-se les eh, opcions de que el futbolista puga arribar al València Club de Futbol. De qualsevol manera, Eh, eh, estarem per veure si en la Lliga de Futbol Professional eh, s'inclou o s'arriba a temps per a la inscripció de Negredo. Ja sembla que Hugo Rodallega no aplega lleva Antonio Esportiva i va ser complicat perquè estem veient que Álvaro Negredo també ho fa ja al València Club de Futbol. Comencem la tertúlia de dilluns en la qual eh, tenim eh, el nostre bon amic Salva Folgado. Hola, Salva, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manol? Bona nit. Pues sí, com tots, no? Revisant el Twitter, refrescant-lo cada 3 segons, no? Sí, crema el mòbil ja, tot el, tota la vesprà, però fonamentalment en els últims minuts, pues, refrescant el Twitter, a veure si arriba una info d'última hora perquè telèfon tampoc te l'agarrava ningú y a partir de ahí es muy complicado eh, en estos en estos minutos previos que restaven per al tancament del, del mercat de fitxatges Manol, coneixes alguna novetat? Al, a la fi, excepte sorpresa, sembla que no, que no arriba Negredo uh -huh. i pues, el València té un problema que se quede sense bomba sí. a ara del d'això és eh, el nostre president de tota la vida, eh, hem compartit molts anys tertúlia, jo volia que se sumara a este nou projecte d'esports 97 nit. És el millor president de la història del El millor president de la història del València, en efecte. I així està amb nosaltres, eh, i és un plaer immens tindre-lo així que sentat a esta, a esta taula per a parlar de futbol i per a xerrar de futbol. El Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Muchas noches. Muchas noches, com se deia abans. Benvingut a este projecte que esperem que siga el teu. Pues sí, la veritat és que tornar a algo que puguem recuperar i que la gent vol i vol sentir, pues, a veure si són capaços d'il·lusionar-los i saber que així va tenir una tertúlia de la que ells volien i, i presumien. Bueno, pues eh, eh, això és el que anem a intentar. Almenys, com dèiem, que siga un projecte per a tota la gent que sentís València sí. d'una manera o d'una altra i que, i que el tinguen i que el tinguen en, eh, bueno, pues, eh, eh, en tot eh, eh, el seu esplendor una tertúlia per a poder disfrutar-la s'incorpora també un nou company eh, que porta molts anys en la de la informació que ha estat al front d'un diari digital com és Horta Notícies i que el qual conec molts anys i també és molt futbolero i que segur que va disfrutar d'aquestes històries i d'aquestes tertúlies Manolo Furió, què tal? Com estàs? Bona nit Bona nit, benvingut moltes gràcies. Bueno, pues... Eh, ara sí, tenim eh, la confirmació de Superdeporte. Anem a veure si és o no la definitiva, com que Álvaro Negredo és nou futbolista del València, estem esperant-la, està obrint la pàgina, però bueno, eh, està siguent una nit de bojos, eh? Una nit. Jo penso que algú ha demanat tiempo. Com Sí, perquè sembla que ja n'hi ha... Eh... N'hi ha una pàgina, però clar, eh, no, no podem fiar-se de, que no, de que no siga un fake, val? Eh, que fica, este és el nostre número 7 i, i la samarreta de Álvaro Negredo, però de moment eh, estem esperant la confirmació eh, eh, per part del València Club de, de Futbol. Suspense. Ah, suspense, suspense, en efecte, perquè cap de les fonts oficials de moment eh, és incapaç de comunicar absolutament absolutament res. Bueno, pues eh, anem a veure si... Crec que tenim ja Carlos Fox, a veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos? Sí, sí, ja està. Ja és, ja podem dir ja que és, Álvaro ja Negredo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és, ja és, ja és. Eh, fondo. <laughs> Quita, home, Jaume! <laughs> Què passa, bonico, com estàs? Què has fet? Has demanat temps, no? 5 minuts. Sí, res. 5 ja minuts. És, Això és la pròrroga de l'àrbit. Ja eh, I ho han ja fet en la pròrroga, com alguns gols mos han ficat últimament històricament, doncs és és al revés. La bomba era retardar, però... Ahí està. Ja és, eh, Jaume, mare meua. Acosta't, Carlos, eh, fins a ultimíssima hora... Eh, eh, però, atene, que, que mostres algo tot l'estiu al bord del precipicio... I que n'hi ha gent que està a tocar de, de menisco i en una <laughs> retrasa xina poden anar a pacte, eh? mare meua, però bueno, jo que sé, al final al final, què vols que te diga, tio? Eh, bé, bé, bé. Fitxatge, fitxatge, i el València té tres davantets espectaculars. De categoria. El València té tres davantets espectaculars. Molt bé, quina manera de patir, tu. Quina manera de patir. Bueno, pues eh, ara ja està clar, o sigui que la foto que ha ficat sí que era oficial de València de Futbol este és el nostre no, el número 7, sí. eh, amb el qual hem de saber eh, quin dorsal li tenen reservat a Joao Pereira, que s'havia quedat el set, Carl, este, Carlos? Quedan, quedan en dos minuts. Vale, perfecte. Deu. En 10 minuts tornem a establir connexió superdeportes, Per tant, 12 i 6, esperem les vostres opinions en arroba esports97nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número, eh? Per a que pugueu eh, eh, opinar absolutament al voltant del fitxatge ja confirmat Desde el 12 4 en esta de Álvaro Negredo per part del Valencia Club de Fútbol en Sport 97, Como siempre Intentando donar-vos la millor información cada día a de la y la análisis Bueno, señores Álvaro Negredo, ¿Qué vos sembla? Un gran fichaje A tu t'agrada, Manolo? A mi m'agrada, em Parece un davanter bo, en experiencia que s'ha partir la cara en, la liga inglesa que, siempre es complicada, Y yo creo que es un buen reforç para Valencia A mi, a mi Salva i Jaume. Pues m'agradaria a mi saber un poquetet, sabeu que n'hi ha uns flecos un mm. poc complicats uh mhm. -huh. en quant a l'obligació de la compra i bueno, aquests detalls pues, és, són purament econòmics, no? però també eh, a mi pues, pense que en el conjunt m'agradaria saber-ho supongo que en estos días se sabrà, però per descontat a nivell deportiu, a nivell humà i a nivell com a persona... Però sembla que, sembla que l'opció de compra està fixada en 27 milions d'euros. Doncs, per això t'he dit que això és molt important. El problema és que siga obligatòria. Si és obligatòria, doncs pues clar, és obligatòria. Però eh, jo estava dividint un poquet el tema deportiu en l'econòmic, per això estava matisant, que era important saber les xifres que, que s'han acordat, no? Però sí que deportivament pensa que és molt difícil considerar un delanter que hagi demostrat la capacitat igual que té el luchador que és per l'equip i pensa que és un fitxatge de, de, en la història de València dels més espectacular que se poden produir ojalà tinga la sort que sea la sort de tots Saps què passa? Que la pel·lícula canvia molt, Manolo, eh, respecte... A l'hora de parlar de Negredo d'avui en dia, con quan eh, Negredo, Perisample competía en Roberto Soldado a la hora de a la selección. En aquel momento así, mm, Totelmón el era de Soldado, hoy en día Totelmón el de, de Negredo Y en aquel momento la persona que veía que Negredo era un futbolista superior a Soldado que es algo que yo personalmente pensé, pues eh, mm, era mal mirat era criticat, era cuestionado o era antivalencianista Hoy en día Negredo ve al Valencia y Negredo ya es la bomba a lo que cambia la, película respecto a si un futbolista está o no desde la plantilla del lo ha hecho la camiseta del Valencia o, o, o, es que hay lo que cambia lo que te abore Soldado si tenía la camiseta del Valencia Pero es el matiz futbolista sí, sí, Pero un jugador eh, la camiseta no la du y el que no estaba la entonces es potencialmente sí, no, de acuerdo sí, sí, te acuerdo, que lo que cambia la Claro, no, la, a eh, que, que no creéis que tú a negro te agrada yo creo que es mejor que es mejor futbolista que Soldado y ya Udella cuando Soldado era así eh, la bomba y cuando negro daba la selección y Roberto Soldado no anaba así la chance se tiraba del moño y yo pensaba que, que Negredo era futbolista más completo que, que Roberto Soldado pero tanto si pensaba eso fa un parell de temporades continua pensant el mateix me sembla un futbolista més complet que Soldado que te dona més coses fora de l'àrea de les que Soldado te donava perquè Soldado és un davanter d'àrea te va donar més coses fora de l'àrea de les que te dona Paco Alcácer perquè és un futbolista més complet i espera que Paco Alcácer creixca i arribi a aquest nivell, però avui en dia Negredo és un futbolista més complet, eh, aguanta millor la pilota d'esquenes, és molt paregut en aquest sentit a l'hora de jugar d'esquenes a Carlos Baca, el futbolista del, del Sevilla, i és un futbolista que trona més coses des de fora de l'àrea, independentment de que dins de l'àrea també pues és un col·lechador o és un, o és un killer. A mi m'agrada el fitxatge de, de Negredo, eh, i efectivament també m'agradarien conèixer tots els flecos de l'operació perquè és un futbolista que té una edat també eh, important i no oblidem que la sessió eh, si és opció de compra obligatòria que però que estigui gent que eh, maneja perfectament informació al voltant de la lliga anglesa és una sessió amb opció de compra obligatòria pues igual la pel·lícula canvia però és cert que la il·lusió torna a disparar-se Manolo perquè no sé si Negredo per a molt serà la bomba o no però el que avui en dia eh, és constatable és que la bomba probablement siga la davantera del València uh mhm. -huh. Negredo, eh, Alcácer i Rodrigo no oblidem Negredo, Alcácer i Rodrigo van atacar per a, per a València guai, no, a mi me sembla un bon fitxatge Negredo eh? jo crec que la, que la dupla Negredo Alcácer pot donar molt bon resultat me pareix que són dos jugadors intel·ligents eh, que se poden complementar perfectament i jo crec que l'experiència de, de Negredo li pot vindre molt bé a Alcácer el que me dona més por és que li tape la, mm. la projecció a Alcácer Bueno, llisco uns lleugeres missatges i vos recorde arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en número. Andrés Nicolau diu, segons Sky Sports, Falcao no ha pasado el reconeixement mèdic i no fichará per el United. Juan Radio Bomba, eh, Negredo al Valencia... Més eh, Emi Pujades diu Ah, sí que sí, tenim plantilla i equip per atorar on ens mereixem eh, J. Domènech diu Muy feo gesto hacia Joao, jo enfadado Leo Marín Diu confirma a Carlos Bosch que, Negredo jugará en el Valencia la próxima temporada. Tony Diu, para a mí Negredo no es una bomba, es un bon davanter, pero en París car, no, carísimo... Eh, Juan Doz, que le dona la bienvenida a Manuel Furión, en de en Nid, Y también José Vicente García Lario, un habitual desde Granada, que ya sentía cuando estaba en mi otra casa, eh, que també li envia una abraçada molt afectuosa a Jaume Martí. Però crec que tenim novament eh, eh, comunicació amb el diari Superdeporte eh, amb el seu redactor en cap, Carlos Bosco. Hola, Carlos, bona nit de nou. Què passa? Sí, és que tenia alguna crida important, no me fa servir més. Val. Estàs parlant en Negredo, no? <laughs> Eh? Estàs parlant en Negredo. Era Negredo, era Negredo, era Negredo. Escolta, Carlos, <laughs> eh, eh, jo tinc la impressió de que el València tenia fet el fitxatge ja uns minuts abans i que ha esperat a les 12 per a pegar el col mediàtic. Jo ho he pensat, però m'estaven assegurant que no, que al final ha sigut així, eh? Ah, sí? Mm. La persona que tenia jo a l'altre costat del telèfon bufava molt, Manolo. Bufava molt. <laughs> Pues, bufava pues sí. molt. Això és, això és que però... ho han, això és que ho han tancat a, a última hora. A l'altra banda del telèfon n'hi havia una, un uno patinte. Sí? Vols uno dir? patinte, n'hi havia uno patinte. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. 27 milions d'euros diuen que és l'opció de compra, Carlos. Sí, bé, me crec, me crec que en principi era de 25 i que a última hora... Sí, Dos en variables. Exactament, jo, jo no, no sé dir-te exactament aquests datos, però van per ahir, eh? Uh -huh. Van per ahir, però puc assegurar a la gent que s'ha patit molt, eh? S'ha ficat molt complicat. S'ha patit molt. S'ha patit, s'ha patit molt, i n'hi ha que valorar, i no poc, l'esforç... Del futbolista. Del futbolista. Sí, señor. Eh, guanya dinero en el Valencia que en el Manchester City. Guaña molt menos, no? Menos dinero en el Valencia... menos. que en el Manchester City. ¿Y el contracte, Carles? Carlos? ¿Perdón? El contracte serà més llarg, también, entenc. Será un de llarg cuando el compren? Sí, Eso lo que, lo que tu estás pensando eh, es <laughs> lo que tú estás pensando. Creo tú, Salva. No, no, no, no, jo te pregunte, perquè habitualment quan un futbolista d'aquesta característiques amb un sou important arriba a un altre club, el que fa per a tractar de no perdre tants diners pues és tindre un contracte llarg, suposa que per allà aniran se s'entenc. Eh, efectivament, això és el tema, això és el tema. Diguem-ne que, mm, vaig a ficar exemples, si en el City li quedaven per cobrar en, en 5 anys eh, 10 euros, pues així es cobren 7. Correcte però acabarà cobrant-los igual, més o menys. Estava, sí, sí, però per diners, eh, guanya menys. Sí, no, no, guanya, guanya menys. Però al final eh, són dues operacions que ha que contemplar per separat, el, el, la part econòmica, que és la que estàvem preguntant, que lògicament no s'ha dit, i la part deportiva, que per descomptat pense que hi van haver pocs dubtes, per tant, eh, de categoria <laughs> la part deportiva i quan se fiquem avui cara als números doncs pense que, que la quantitat és important sense saber també i valorant que el jugador ha renunciat a part però que a de tot ha una quantitat molt gran, molt alta per lo que és el València, però ahí està el jugador que, que és del nivell que, que el València aspira i per tant la bomba, diguem el que vulguis, és la bomba encara que ha sigut, pues, ha vingut retrasat 5 minuts, però és la bomba. Entonces, Jaume, al final, mira, eh, la la ha de dir les coses clares. Quan l'uno parlava de bomba, parlava de Negredo. Sí. Si algú de doncs li que no es una bomba, Es una opinión y te no, no, mola de, molt però, pensar. Vamos. a Yo eh, no dic. Uno parlar es una bomba, estaba hablando de Negredo. Y el motivo es para mí O sea, eh, que estaba hablando de Negredo, Pero nunca que lo asegure yo Chao Mertí, Salva Abogado o Manuel Montalt. Ni una, un, un, un, una prueba inequívoca Bruno parla de hay un viaje que puede ser definitivo y hablen de más en van de viaje y se reunirse en el representante de Negredo. Pero al final eh, casi ya es anécdota. Eh, si costa 25 o, o 28. Mm, son yo, chau, me, lo lo que tú estás diciendo. Sí, a la sí, también de defender la postura económica perquè també és una part important de la supervivència d'un club, per tant això serà més antipàtic, però nosaltres, a mi personalment en les dues bandes. Sí, no, no, però, vale, pues jo on vaig és a la porta del Superdeport d'avui, que és el que estaven comentant antes de que pencharan per, por la llamada roja, ¿no? Mm. Eh, es que tens a Rodrigo, a Paco i a Negredo. No, no, que, que escolta, el xapó, eh, jo n'hi ha pocs equipos... Mira, l'únic equip que pensava que podia tindre uns delanters d'un nivell important era el Manchester United, i resulta que parece que Falcao s'ha desfet. Si s'ha desfet, entonces ja... Sembla... tot el però jo... jo Sembla que la prèvia, perdona, dona permís a l'Arsenal United per a tancar els eh, fillatges tant de Welbeck com de Falcao. Jo, jo, però... pot ser que Falcao sí arriba al United. Al final, la reflexió que jo m'estava fent eh, per escriure és anem a treure equips de la Lliga Espanyola que és on competim en guany, a veure qui té millor davantera que el València. Ai, Valent. A veure qui té millor davantera que el València. Bueno, pues ha dit una cosa, Furió, que me pareix molt interessant, único que mole... No conec, però... Bueno, en ese apellido no pot ser mal. Un apellido futbolístic. <laughs> eh, jo lo que estava referint-me és que d'alguna manera ningú, ningú volguérem que el que vinga este jugador a València pugui perjudicar mínimament a una progressió fantàstica del nostre Paquito eh, Van Basten, com tu dius. Per tant, eh, és una opinió també que ha que dir-la, però en la satisfacció que sabem que el València no és igual en els dos delanters que té a que vinga un crac d'aquest nivell. Per sí, tant, a mi, jo som molt... Ha que pensar en global i individualment, pues sí, a vegades pot haver que el en banda, però tenim que ser i reconèixer que el que interessa primer que res és el València i a partir el l'interès pot ser ja jo, Jo, jo soc molt de, de Paco Alcácer, de Paco Van Basten Alcácer, jo soc molt, sincerament. M'entusiasma veure un futbolista que té un don i, i la fam que té m'entusiasma, però al final jo vull que estarà en Champions l'any que ve. Sí, señor. Y no le peguen mes voltes. Nada, y no te me voltes. Nada, no lo volveré a hacer, como diría <laughs> algo. ver, Carlos, gracias. A ver, bueno, y Felipe Augusto este, ¿eh? Y Felipe Augusto, Mucho gusto. Para, para venir. Después te envío un WhatsApp para que me digas la portaveta, ¿eh? ¡Hola, Sevilla! ¡Au! Ale, adeu. Noche y... 18. Bueno, entrem en se debat. Eh, mm, anem a sentir nuevamente a Nuno el divendres en sala de prensa, el que, el que va a Mm. yo le puedo, puedo decir que va a llegar la bomba baja en un jugador fantástico. Bueno, va a llegar un, Agarre, un muy buen jugador, Agarre un, buen jugador machos, ¿eh? un jugador que nos que, que va a traer cosas muy buenas al equipo una bomba. És el valor negre d'una bomba, senyors, 12 i 18, i vosaltres també, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, vos pareix el valor negre d'una bomba? Bé, estem parlant d'un davanter internacional, que en la Lliga Anglesa fa gols, que en la Lliga Espanyola fa gols, que no s'amaga, que té gol, té... jo el que l'he vist en la Lliga Espanyola, no tant en l'anglesa, és que és treballador, no és una, no és una estrella que s'amaga en, en un racó de l'àrea esperant la pilota i que el, els demés més li facin el treball per uh -huh. això jo crec que és un bon complement per pa, Paco Alcácer si al final no una aposta per una dupla Alcácer-Negreu que jo espero que sí perquè si no al final eh, me sabría mal que, que esa, esa progresión que té Paco Alcácer se tallara. Sí, però alguna manera, yo lo que antes me referia justament a això, és que és un punt de vista molt particular en les ganes que tenim que Paco Alcácer triomfi. Està clar, està clar, que al final no som El que vull dir-te que tenim que tindre la vista un poc més llarga i pensar en l'equip. I entonces és possible que Negredo li aporte molt al conjunt de lo que és el València i, és possible que pugui jugar en part però la qualitat que té Paco i el futur que té Paco pense que al final per això, anirà al puesto per això no? que me pareix un futbolista interessant en el sentit que pot arropar a Paco Alcácer no, li pot també, donar molt eh... perquè la seva experiència li pot, experiència, li pot ensenyar i també, també la garra la, tu saps que la manera de jugar d'aquest jugador i una cosa que per mi és molt important és que ell ha complit l'aventura en Anglaterra però els últims, vamos, els últims temporades que feu en Espanya va estar molt millor per a mi que el conjunt d'Inglaterra. Què vol dir? Que està acoplat coneix conèixer el, el futbol espanyol i que este no tenen que començar com els brasileños que se passen un any deprenent la Yahoo. Mm. Pense que este ho ha mamat i ho va demostrar el primer partit. I sobre el tema dels diners, jo faria un, un incís només. Uh mhm. -huh. És a dir, parlem de 27 milions, no? per Enzo Pérez se parlava entre 25 i 30, no? No, jo és que... No, bueno, jo no crec que no, tu, jo crec no, que no... Jo, quan parlàvem d'Enzo Pérez en, en un altre programa i fa temps, jo personalment penso que era una despropòsit la quantitat que se parlava, donat l'edat que tenia i les circumstàncies, perquè al final el gol tu saps que se paga més. I bueno, pues jo crec que, <clears throat> que en aquest tema me pareixia exagerat, vull dir que també és possible que així pues la xifra mos, mos Pero es que es lo que estén parlant también, pues, eh, el gol se paga y eso es una garantía. Sí, señor. Folgado, ¿para ti es una, es una bomba o no es una bomba Álvaro Negredo? Yo creo que para uno, evidentemente, y explicaba Carlos <clears throat> eh, Negredo és una, és una bomba tot això ve derivat del que ja vos contàvem també la setmana passada sí, sí. que no prioritzava la posició de davanter centre a l'hora de reforçar l'equip per això parlava d'una bomba realment, perquè per a ell era vital este futbolista realment si, si pentines el mercat internacional de bons eh, davanters eh, en aquesta llista està sense dubte el nom d'Àlvaro Negredo uh -huh. i mhm. afegint el que deia jo abans sobre el futbolista que era Negredo en el Sevilla etc va ser totalment injust que este futbolista no formarà part de la selecció espanyola en l'última eh, participació en el, en el Mundial. Sense dubte, a mi no m'entrava en el cap que Negredo no estiguera en aquesta llista i, per exemple, estiguera eh, Fernando Torres, ja hem parlat molt de Fernando Torres, no vull tornar a entrar, però fins i tot David Villa, i per a mi Villa ha sigut el davanter més gran que ha jugat en Mestalla, però el nivell de Negredo de, de la temporada passada i és cert que l'últim tram de la Premier no el va jugar amb el City, li va guanyar la partida a Checo, perquè, bueno, Pellegrini tenia que estava millor, però jo crec que Negredo i se tram inicial de, de temporada, la mitja temporada de Negredo hasta que desaparegui de les eliminacions del City va ser eh, fantàstica per a un futbolista que acabava d'arribar Manolo i que se batejava en una lliga tan complicada i tan difícil com, com la Premier per a mi personalment, bomba, bomba haguera sigut Falcao, Falcao per a mi sí que haguera sigut una incorporació bomba, Marco Royce també haguera sigut per a mi una incorporació bomba, però Álvaro Negredo sense dubte, i ho he dit abans, me pareix un molt bon davanter, de lo millor que avui en dia ja en el, en el mercat, encara que també sóc de l'opinió de, de Jaume i de l'opinió d'un oient, mm, probablement siga massa car, però eh, l'altra reflexió la que feia Manolo, que el gol se, que el gol se paga i desgraciadament avui el gol en dia pues eh, se paga car. El gol se paga car, el gol en el València estava encarnat en un principi per Paco Alcácer, també per Rodrigo, del qual no hem vist pràcticament res perquè es va lesionar, però esperem que estiga prompte, Y también ahora de Álvaro Negredo Ahora sí que les, les defenses contràries señores tienen un problema en el valencia no, no, se seducta la davantera Pero eso yo digo, <clears throat> bueno, he la reflexión. igual Negredo pot ser o no la bomba independientemente de opiniones. Pero Negredo eh, fechita al Alcácer y a, a Rodrigo, está la davantera Y yo creo que Jaume eh, estarà d'acord també, Es es una bomba Y con día el Treoller, ho ha Carlos Bosch pues, hauríem de fer memoria. jo suposo que en breu ja funcionaran super reportatges de comparativa de davanteres de, de la Lliga i una de les més completes, sense dubtes, la del, no, és la del València, segur, eh? I en un futur espectacular. I en un futur perquè eh, sumes l'edat jove i la projecció de Rodrigo i que ha l'experiència l'únic problema que jo veig, Salva, és que els tres xunjos veig complicat que puguin jugar no, no, jo crec que no van a jugar no, no, no. entonces, pues, lògicament tindrem no. que veure aquí yo creo més perdona Jaume, que es mes compatible pero lo que va a hacer la temporada pasada en el Benfica entran siempre desde banda, porque era Cardozo el puntanato, y ell entraba desde banda banda, més compatible Negredo, Rodrigo, que que Alcácer, espero equivocar-me que Alcácer jo no Nuno li troba un lloc en d'alguna manera l'ofici que té mm. Negredo i Alcácer és més paregut coincideixen Rodrigo sí. lògicament té unes altres virtuts que no són de l'altre centro sí. però és més complement dels altres dos és clar que estem parlant de que no pots tindre un xuaor fijo i dir i ja hi acabe sinó té que haver algú que lògicament tindrà oportunitats de mil maneres i per tant eh, és clar que té que tindre una posició la més cara crec que si arribem a lo que estàvem antes sentenciant és molt difícil que hi hagi un equip que tinga a Negredo i al Càcer per marcar un punt concret no? mm. i això sí que és indiscutible i això sí que al final no és una bomba, això és un, un, un tro final de categoria Sí, eh, és, és evident que sí Manolo, perdona, igual Nuno li troba una ubicació entrant des de desde la segunda línea o desde la banda... Es que, todos no caben, eh? No, no, no, no, no, Pero no, no, no, Igual igual que Rodrigo se va a habituar en el día a jugar en banda, Rodrigo era un davanter centre Cuando va, Desde las las mm. del Madrid. ¿Por qué no? Porque es muy pota pot trobar en banda para Alcácer, Y si no, con deia Jaume, la temporada es muy larga eh? Ya Thames Para que juguen el dos, tenint en cuenta que, que no juegan dos puntes, que esta es una ventaja per, a, per als davanters. Nuno juga en dos puntes, encara que uno el tira a la banda, però juga en dos puntes. Bueno, fa ser... ha jugat fins ara en Juga en un punta, però fa servir de dos en l'onze inicial, que jo crec que és, que és, que és un debat... Mira, ja, ja, ja que entrem... Però, juguen, dos, però, juguen, però juguen els dos davanters. Sí, sí. però no juguen dos davanters. Pero no, no, no, juguen dos parlen de, si demà, si Joel come, uno eh, Nuno a alinear Joel de las no, juegan no juguen dos por tres dos pero no juegan dos dos tres Pero que parlen, de lo mateix a hora de jugar jo crec que no parlem de lo mateix. Sí, dels tres davanters juguen dos, encara que un no estigui a la seva posició, però que juguen dos, Manolo. És més fàcil per als tres trobar acomodo, perquè si ja deixi de juguen dos, encara que un estigui en banda, si l'altre està en banqueta, en el moment fa un canvi entre el tercer davanter però i juguen els tres. que tenia Matí i, i Jordi Alba, no? que tu saps que jugaven dos sí, laterals sí, esquerra sí, sí. o arribava a jugar en, en dos interiors esquerra perquè els dos se tornaven mm. per tant això és una cosa que podria ser podria ser que dins d'un partit pues, que puedo lo però lo que pensem que l'ofici de cada un els dos que d'alguna manera configuren Unós Negredo i Paco Alcácer dos i Rodrigo, jo el que pense és que té més propietats per jugar en més d'una posició Mira, la, la, la evidència que eh, Nuno fa servir dos davantes però juga només en un és que si es lesiona si continua lesionant Rodrigo de uno vulgui i s'establisca pronte ya veurem qui en la dreta, si Feguli... o Negredo o Alcácer no, no, si Rodrigo no ah, no Manolo jugarà Fegulí aleshores no va a servir dos davantes... juga en un davanter però jo parlava de Va a servirle dos no. Pues, fica dos en el camp Pero uno no juga no más antes... no más antes... no, si, si jugara Rodrigo jugaría Rodrigo y Negredo o Alcácer si te preste que hacer un cambio... de davanter entraria el tercer i participarien els tres. Per això t'he dit que per a un davanter és més fàcil jugar en el València avui en dia, perquè juguen dos d'eixida encara que un estigui desplaçat a la banda. N'hi ha un jo, problema. Però jo crec que l'aposta del València té que ser una dupla Negredo-Alcácer. No hauries de canviar el sistema, canviar el, el 4-4-2. En, en casa podies jugar tranquil·lament. Bueno, casa i segons quin rival. És un tema ja de Nuno, Manolo. Sí. No, no, està clar. No, no, eh, és, lo que ja diu, lo que ja diu és que Ute... Ja estem, parlant, ja estem jugant d'entrenadors, però claro, bueno, sí, exacte, sí, sí, podia canviar el sistema 4-4-2 i actuarem dos. Però n'hi ha una cosa que és evident que si Fegolí part de lo que va en el divendres i els ramalassos que tingué i els moments que tingué mm. si Fegolí volguera seria titular, titular perquè en la posició de, de la seva posició no n'hi ha digut indiscutible, Jaume, indiscutible, sí senyor o sigui, mm. dependís d'ell totalment mm. I, i ha demostrat que quan vol fot per tant el que xue, <laughs> per això està dient el que xue dels 3, 2 o que en xue 1 va, va ser molt lo bo, lo bo és que el València de, tinga alternatives que, no, no, per, de per desgràcia l'any passat pues, era quasi ahí un Claro. Y, y, lo que está interesante en esta també... temporada es que per lo menos se veu que n'hi ha una competència en la plantilla però això aquí beneficia de que els jugadors que tenen la, la capacitat a, a i, no, no la trauen a quan i a veuen la competència en el cas de Fegolí que té que traure el que té dins y aquesta categoria que té que a vegades eh, pareix que se perd perquè els que estan allí al costat que li poden fer mal, i poden fer molt mal és que si jo sé que tots les, totes les caps de setmana va, vas a ser titular, no me, no me força un jugador no per si mateix tinc que estar pendent de que el que vingui darrere me lleve el puesto fa el que fa, sinó per lo que aporta pel que fa eh, superar-se al contrari al que d'alguna manera que és el seu rival i això és importantíssim en un equip uh -huh. i a vegades per la mitja se guanya simplement per la competència la forma de anunciar el fitxatge Manolo no ho hem comentat, molt original per part del, del València, del València sí. i avui en dia que estan sí, sí. tan de moda el tema comercial, el màrqueting, la imatge, no? La imatge, volia dir, la forma que ha tingut el València d'anunciar el, el fitxatge amb la samarreta d'esquenes en la perxa com en una taquilla dins del vestidor Álvaro Negredo en l'esquena i, el, i el dorsal número 7 per a mi, eh, perfecta sí, no? la manera que ha tingut el València d'anunciar el, el fitxatge sí, això és cosa de, de Doues que altres voltes li hem però, criticat eh, en esta volta hem de llevar-se el barret i dir que ho ha fet de categoria però tendries que añadir, pensé, perquè a mi jo crec que no és gratuït ni s'ho ha inventat ningú, lo de la bomba de de Nuno pensa que això també està pensat junt en, el, en la solució que li han donat de la samarreta del set vull dir que ha sigut un sistema per a mi quan t'ho dit que no estava pensat segurament li haurà costat al final però el que l'entrenador ho anuncia mm, mm, mm, la gent expectant després que arriba la samarreta que és la presentació que és han originat com a com a sí, sí. novetat Me. i la sí, tercera això, que això simplement no siga que la gent siga patint i quan ja eh, s'escapa, s'escapa, que bé, que bé sí, pensem que en aquest moment eh, quan ja veus moltes coses evidentment pot ser que siga una progressió d'idees unides jo, al final jo, Carlos vos ha dit que qui estava l'altra cosa del, del mòbil Digue, bufava i jo no, jo no vaig bueno, desmentir a Carlos Val? Però quin, quin jugador però, en, en però que moment. tot això estava preparadíssim sí. i que jo tinc es que la impressió arranca. personal que no ha sigut tant d'última hora Eixa me la quede per a mi. Però Manolo, quin, yo te, quin yo te voy a leer una cosa. Jo, mira, te, te, tan, puc, te puc dir que un bon company, perdona, eh, company de l'emissora RAC1 de Barcelona, que estigui el dissabte a Manchester, parla al Negredo i que va dir, dir, dir és que l'he vist tranquil·líssim en, en que va vindre la València. Està, està tranquil i convençut de que va vindre la València. Però digueu-me quin jugador pot donar-li més imatge al fitxatge del València quan l'ha fet ja quan la gent pensava que s'havia perdut és que la gent està expectant ja s'oblida tot coses de més i en aquest moment resulta que Negredo que apareix, apareix a última hora bla, bla, bla i el de més ja se n'havia si no, l'aparegut és la l'aparició és eh, estelar li han tret un rendiment des de, de lo de Nuno hasta ara i això no pot estar improvisat això és un tio que a nivell de màrqueting va fer pam, pam, pam, pam i la bomba, la bomba saps que ha sigut 5 minuts més tard, i és la veritat la bomba sí, sí, el, el, el haver deixat que a les 12 mm. i, i haver, i haver bomba, fer, el fitxatge jo crec que sí que Manolo, està tot bé estava, molt preparat no? per almenys per a fer-ho però si se donem en compte les condicions que sempre s'han parlat de, que la, de l'avinguda de Negredo que era que Falcao arribarà al Manchester City Sí, però és que això encara sembla en... que està tancant Sembla que ha donat una moratòria no, no, la, la Premier. No s'han donat, inclús no s'han donat. O sigui que... Perquè que... Si, tu, si tu veus l'equip que té el Manchester United Uf, independentment de lo que està fent inclús lo que te, no, lo que te, lo que te dalt és que és increïble, sí, és increïble. Per tant, jo dic, i aquesta gent on va jugar, ahir sí que tenien un problema tremendo, tenien sis delanters de categoria, si no eren traspassat o eren cedit. És que cosa. parlem molt de vegades dels jugadors, però també jo penso que al final un jugador el que vol és jugar. Uh mm-hmm. -huh. Home, és que si no, estar una jugar, temporada no jugar, en Inglaterra, vamos. en lo que plou, pensant que pot estar en València, en el sol que fa... <laughs> Sense oblidar que tens una dona valenciana i que la teua, la i que la eh? teua sogra que t'estarà eh, Jaume la l'orella sense parar eh, perquè tornes eh, a Espanya eh, igual la que la aguantat la sogra la sogra eh? Acaba més, una... més que la dona la sogra, vols dir? La sogra. Sí. Ser la fam que dia... Entrevista sogres, Les sogres que diuen bones són el millor del món. <laughs> jo puc parlar de... de... Llavors, no, referència de la teua, sempre ho he dit, això és cert. Bueno, Eh... La meva és molt bona també, jo me la coneix. Sí, sí, sí, sí, jo també la meva fantàstica. Jo, dono fe. Jo tinc molta sort, sí. Bueno, ella, ella no és sogra meva, però és amiga... Missatges, va, missatges. Si, no, és un país un especial sogres. Va, mira. 12 i 30. Vaig a saludar a la meva també. Si hablar de tu suegra, llámanos. Vaig a saludar a la meva. 12 i 32. Missatges que van arribant a arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. El 97 en xifra, en número. Cercos i diu, ningú diu, Pero ese el Me més la historia del Valencia, no? Pues si se... Era Joaquín, no? Era Joaquín en 25... 27. 27. Pues será pues, pues igual, a Ed, estará ahí. de todas formas... Pero este no ha anat al Bacete, no? no, este no ha anat al Bacete, està a, Manchester, que está mayor Yo no acabé de comprender massa y se oxímoron de eh, opción obligatoria de compra. Sí, si és obligatòria, no és opció. Escolta, eh, pues que és un fitxatge que no el pots fer en guany i es fa l'any que ve, no, Jaume? Això va dins del fair play este financer, financer, no? financer Això, Com el que està molt malalt i el metge diu, eh, no dius que estàs, te quedan 3 mesos de vida, diu, no li podia pagar al metge i m'ha donat 3 mesos. 3 mesos més. <laughs> Pues lo mateix. Això és un, un tema totalment perquè era obligat. Òscar, diu, Fegurí jugarà a la Copa Àfrica, així que caben els 3. Bon apunt referència a la que te preguntava jo si que sí. falta Rodrigo, qui jugarà a Feguli i m'has dit tu... Este anat més enllà. Sí, i este anat sí, més sí, enllà, sí, sí, Òscar, els oients són la bomba, els oients són, són el millor que tenim, la bomba. La Àfrica que s'ha La bomba, no? la bomba, són, la bomba de Nuno, que diuen uno són els oients d'Esports 90 nit, perquè sempre te donen la dada en la que tu no caus, sempre estan a clac, donar-te-la. Més coses. Leo Marín diu, autèntica bomba seria que Jaume Ortiz torna com a president del València. Seria el millor fitxatge de la temporada. <laughs> Andrés Nicolau. Valencianistes hem de ser realistes. Si un any darrere mos diuen que Negredo ve al València, és un fet. Negredo és la bomba. A hores d'ara, eh, jo és una situació de la qual vas parlar, crec que el mateix eh, dissabte, eh, quan ja estava clar que era, que era Negredo, eh, encara que repetim que era l'aposta d'aquest programa tota la setmana passada, mm. i jo vas dir, Benit, de Pavón i de Postica, Negredo me sembla la bomba. Sí, és una altra bona reflexió, sense dubte. És in... no, incontestable, tenen tota la raó. Álvaro Cervero diu, eh, Manolo, veus com Negredo estava fitxat? Jo crec que des de sa vesprada ja estava, però han volgut mantenir la marketing. màrqueting. Jave diu, diu, tampoc nos... Mm, una miqueta malsonant, tampoc nos xupemos les... Que no hemos hecho nada aún, no, no, si ningú diu que se vaig a guanyar res, se diu que hi han tres grans davanters que van València té una davantera d'escàndol de a estos tres futbolistas. Avi Ramírez, presente y futuros delanteros de España, Alcácer, Rodrigo y Negredo. Santi Delgado, gran fichaje. La historia está llena de grandes goleadores jugando a altísimo nivel, por encima, eh, bien, por encima de los 30 años. Eh, Leo diu, lo que está claro es que Negredo es una ilusión. algo que feia temps que no teníamos valencianistas, valencianistes, fa de temps. Eh, Vicent sentir a Carlos Bors en Esports 97, después de, en, de fichar a Negredo no te preu. Eh, Ferco se diu Bona nit des de Suïssa, sí és la bomba i damunt en el anunci amb una imatge a l'últim minut és Marca Dowells Kevin Perpinaz de França diu eh, Negredo hizo más méritos que jugadores como Jackson, James o Torres eh, así que es una bomba ojalá igualara al gran Guaje Villa eh, Empujadas Pujadas diu teníem equip simplemente això quan tens feia que no respirava esta il·lusió eh, Héctor Villena diu ningú s'hauria fa un any que Negredo fora del València eh, a dia d'avui i molts hagueren firmat en els ulls tancats és un fitxatge bomba Bolete diu Álvaro és dels jugadors que tenen els grans clubs coneix Espanya i és campió d'Europa i, i Avi Ramírez diu pedazo de delantera cuidadín senyores amunt València Pablo Martínez diu no em pareix una bomba de fet si es compra en 27 anys eh, perdó no em pareix una bomba de fet si la compra és de 27 i obligatòria em pareix car un problema per Alcácer y Peter Mandiu para mí, sí es un bombazo eh, Álvaro Álvaro Nequedo los últimos que han arribat diu buen fichaje, gran jugador diu Diego Ramírez y Francisco Gómez diu que no estén vea el tune-in eh, de equipo equipet, no? eso pinta muy pues bueno, un solucionado el tune-in Y sí, eh, pinta bien. te un equipo. equipet el Vanessa, 12 36, la pregunta de cáncer señores, es... Después del que ha pasado en el día de hoy... tres isides, dos entradas, es decir... fora eh, Jonathan Viera fora Elder Postiga fora Jonas dins Felipe Augusto i el Baronegredo amb tot el que ha tenit el València queda una plantilla compensada? Home, jo Felipe Augusto no, tinc que reconocer que no el conec molt, per tant no puc saber... Demà dos y mig al Murciélago els parabolis que tenim en la relació de Super te van a donar dada la perada pues, qui és clar, Felipe el que yo opinara de algo que no, conecto Es no conec, per tant... És de Nuno, no? yo lo que no me ha quedado claro Es que si es una sesión i també té una obligació o algun dret el València dins no, no, la sessió. No, no, no, és, crec sí. que és sessió pura i dura. Pura i dura. Entonces, aquestes sessions a mi no, no, mai m'agraden que no te deixen la possibilitat de que aquest jugador el pugues fer eh, i que en el futur, quan comença a créixer, sentir que ganar. Per tant, és l'única dubte que tinc i, per descomptat, no el conec. El València pues, ha buscat, ha intentat dur un, un mig de molta categoria, però lògicament pues, han hagut problemes econòmics de falta de respectar les condicions pactades i, i d'alguna manera València té que fer el seu camí espero que va acerte eh? però sí que m'ha sap complicat el que un jugador quan si se cedeix pues te queda mal cos perquè normalment si comença a funcionar eh, és molt trist que se'n vagi companys jo crec que ha sigut lo, lo del lo del mi centre crec que ha sigut la solució d'emergència de, sí, no? Mm. el, el, plan, el plan B Mm. Jo crec que es, estaven esperant a Enzo Pérez, però a Enzo Pérez pues, al final jo crec que els diners l'han gastat en Negredo per, per a mi molt bé en plan millor que eh, Enzo Pérez i crec que al final si l'entrenador el que volia és un, un altre mig centre pues, al final el club haurà fet un esforç per traure per portar un altre mig centre de la seva confiança pues, serà este, este jugador que no tenim el gust de conèixer però bueno, esperem que doni bon resultat sí, sí, vist d'alguna manera i la, la BNI pues, també és el que té que utilitzar és el, que té de gastar, exacte el coneix no. més que vosaltres no? per tant és, sí que és important de, que realment el, la configuració del València pues, tinga una plantilla equilibrada i jo d'alguna manera tots els jugadors que han vingut pues, tinc els dubtes de que cada un va enxugar i, i qui va substituir teòricament a un a l'altre n'hi ha molts mitjos, mig centres que diguem però no sé qui són els defensius, qui són els organitzadors ahir tinc els dubtes perquè no, no ha hagut igual temps d'aclarir-ho no? els que els han fitxat m'imagino que tindran més informació i esperem que igual que davant estem superil·lusionats pues en, en el puesto que al final és la, on la maquinària funciona que és en el, en el mig organitzador el mig defensiu i tal pues clarament tinguem el complement que, que l'equip ha que ser un equip junt a la defensa al final és el que la paraula determina tenim Mel, un equip jo crec que Nuno de moment el que està fent és un equip està donant confiança a la gent que, està, que va jugar en la primera jornada que ha continuat jugant en la zona 8 uh -huh. confia en Parejo con, confia en Javi Fuego o per lo menos eh, esa de la pressió que dona i en, i en Gómez jo crec que si confia serà per alguna qüestió no, igual no. este jugador aporta algo més si aporta algo més tindrà que que aportar algo més de lo que estan fent ara mateix. En eh? quina posició juga? Mig centre defensiu, ja I defensiu. Sí, ve per a jugar si és titular en el lloc de Javi Fuego, si és titular. sí, exacte. Sí, que passa que, que clar, eh? sembla que Javi Fuego, en cada actuació que té, va convèncer més a, a Nuno, i per tant... No, és que Javi Fuego és el tipus de jugador de que han tingut eh, històricament els equips, que no són, venen com a figures, però és imprescindible i això jo puc recordar hasta Castellanos fa que sí des de Castellanos correcte <laughs> o sigui, que era un clàssic que no això, però que al final Se jo fa... i 10 més i este jugador, jo l'altre dia, el divendres el veia dic, és que si t'olvides el nom t'olvides la, la humilitat que ve la persona estava on tenia que estar o sigui, professionalment era perfecte i tàcticament mm. increïble per lo tant jo crec que evidentment clar, necessita algú que el pugui suplir en moments determinats per circumstàncies. Mireu la, la metamorfosi que ha patit la plantilla de València en dos anys, que ens fa un oient una pregunta, arroba esports 97 nit, el 97 el número sempre, eh? arroba esports 97 nit, Vicente Bordera diu, qui queda de l'últim any d'Emery? Que es fa dos, tampoc fa tant. Barragán? Jo crec que queden Barragán, Alves, Alves Parejo Alves. i mm-hmm. Fegulí. Sí. Piatti. Piatti. ¿Yo Pereira estava? No, jo no. Jo Pereira no, yo, no, no estava, no. Sí, no. però no queden més no queda més cinc fut... vamos bueno, igual, igual y, es... el Cácer que el, va cedir al Getafe no, però, no, però Alcácer no, no, no, no, no podem contar perquè no, no, no va tindre cap oportunitat en Emery Sols de la Pedrera no tenien cap oportunitat eh, eh, igual s'escapa alguno més per, per eh, algun puesto però en principi queden 5 d'una plantilla de 25 pràcticament 25 és un percentatge brutal per moltes, per moltes raons és que la neteja que ha fet el València en guany és important bueno, és que també tenia una plantilla de sub dimensionar, eh, n'hi havia jugadors dit jugadors que d'alguna manera tenien que tornar a casa eh, tenia puestos triplicats i mm. hasta quatre triplicats. en aquest eh, sentit també, en el tema de, estem parlant molt de les entrades, però en el tema de les sí, sempre a final de, del mercat sempre s'ha encaixat una miqueta de la mala gestió del València antigament en les ICs de jugadors, no? Uh -huh. Jo crec que s'ha treballat bé. Eh, igual se podia haver aprofitat alguna cosa. Jo crec que ahí, perdona, Manolo, eh, eh, és eh, el llistó on el fiques i vas a ficar un, un exemple en el mateix secretari tècnic val? I, eh, o, o en dos secretaris tècnics i el mateix president val? quan Fernando Gómez estava en el seu últim any abans de que eh, eh com el amortitzar a Manolo Llorente val? Fernando Pugué era un moment en el que Manchester també tenia un, un overbooking de jugadors bestial val? i Fernando va poder desfer-se de molt poquets futbolistes perquè li demanaven que de alguna manera traguera de esos futbolistas <clears throat> Manolo Llorente a Fernando Gómez entra Braulio que es un hombre más de la confianza de Manolo Llorente o que el mejor millor o que el trataba mejor lo que tú vulguis y le diu consiga estos jugadores fora y Valencia comienza a rescindir contractes Mm. pagant una part proporcional de la fitxa que és per exemple el que ha passat avui en el del Postiga de dos mm. anys eh, eh, perdona un i se va cobrant un altre que és una pasta correcte que és una i de, pasta. i de Jonas Gonçalves que cobra el 20% de l'últim any que estava de contacte jo crec que allà on fiques el llistó mm. podrà ser més fàcil desfer-te no de futbolistes perquè la realitat és que a excepció de 6 o 7 clubs en el món i el que a tu te sobra no van a aquests clubs la resta estan tiesos Home, però jo crec que el València ha, <coughs> eh, ha treballat bé. La venda, de, per exemple, de Matier, de 20 milions... Bueno, però és que això, els exemples, no és que treballa bé, això són miracles loteria, ben no? gestionats. T'ha tocat la loteria, però bueno. Hi factors perquè arriben a que s'aconsegueix que això. El València té un èxit tremendo, però també el Barcelona també pot anar i fer-li que... quatre oracions perquè el que fitxa també, en tot el respecte donar-se l'edat, les circumstàncies i tot també té mèrit, o sigui, el Barcelona té que haver per a fer aquesta operació té que haver algú que puga mm. arribar a ella. El València ha fet el que li tocava, defendre-lo i treure el que volia. L'altre és el que ha, ha tingut que baixar a les condicions de València, xapó del València. De tota manera, jo vos faria una pregunta. Si no haver arribat Negredo, les operacions d'esta espera de, de Jonas s'haver fet? Jo segur que no. Si no n'hi ha un altre... No, jo crec que sí també, eh? No. Jo crec que no. sí, sí, sí. No. Jonas, Jonas no comptava per res pues, jo no comptava per a, res, per, a res, per, a, per a res i te vaig a dir més hi ha mm. un missatge de Nuno en la prèvia del partit contra el Sevilla quan ell parla dels futbolistes que estan entrenant a banda Nuno eh, eh, vol escenificar eh, o, o vol fer arribar el missatge que per a ell és importantíssim com s'entrena perquè com s'entrena se juga i necessita eh, jugadors que en els entrenaments estiguen al 100% creguent en el que fan i volcant-se al 100% en els entrenaments i que per això hi ha altres que per a, ell, diria, per a mi són grans jugadors i tal, però jo entrenant en mi necessite els que ho donen tot. Però lo que tu no ja, pots i ja estava dient que hi havia una sèrie de futbolistes que per tindre un futur incert en el València estaven desenxufats, per tant vale, no els volia però això no té res que veure que tu tens una posició <clears throat> que estàs buscant reforçar uh -huh. arriba al dia d'ara eh? i per lo que sigui no estic parlant perquè d'una manera ja havia eixit el jugador si no, si no haver eixit i te falla lo, lo de Negredo pues al millor per sentir com ho dius, bueno, no és del meu gust però jo tinc que tindré com aquell ja la marca 24 rems i no vaig a tirar un rem i que vaig a, me, o sea, i ja és, exacte, quedé, no és el gust me'l me quedé hasta Xener me i, i, veure, claro, si hi trobe exacte, si trobe algo no, per el camí és que també tu tens que tindre una, la paraula equipo significa que tens posicions i, i en delantero si te quedes en els dos pues mira, ja me diràs, qualsevol constipat te quedes, però vaig, vaig a la barca de banda estem parlant d'un un davanter que, que en, 100, en 130 partits crec que portava 35 gols este vale? jugador, el Donald, lo que passa que... Jonas, sí, el que passa és que jo crec a veure, Jonas jo no vaig a dubtar ni un mil·límetre de la qualitat de Jonas el problema és que quan estem dient que el vestidor de València havia de fer neteja me sembla que és un dels jugadors que estava primer ell que l'equip però jo crec que és un problema, lo de Jonas sempre ho he dit, crec que ha sigut un problema de, ell de, de actitud en un moment donat en el que es dona compte que és prescindible per al club. I ell automàticament ja com que desconnecta, li va passar la, la temporada passada quan va estar a punt d'eixir i a última hora se li impedís, se li tanca la porta eh, per abandonar, no se li deixa abandonar el club quan se'l volia vendre per la plaça extracomunicari, etc. el problema d'aquest jugador és que és el tenia... Coco, el Coco. No, no, el Coco no, i l'etiqueta pròpia, i no sabia vendre's perquè quan deixava el camp era molt especial per ha tingut algun desplante quan s'enfrontaren no, els, en els aficionats que se va equivocar tècnicament és meravellós, però, però era més xelà que, que no, vamos. Però Jaume, el rendiment en quant a gols, jo crec que ha fet més de 50 per gols. Per això t'he dit que és un delanters una barbaritat, eh? Un del centro que té garantitzat el que vingui al València, el que València li ha pagat, i el que al final... Costa un milió d'euros, recorde. Molt poc, eh? Molt poc. Molt poc. Un milió d'euros, eh, que va costar. Milió i pareix. I va fer gols, en seguida que va vindre. No, no, sempre ha fet gols. Per tant, ahir te diria jo de que si tu te falles el del centro, el que no vas a quedar-te coixo. Jo és que crec que en Jonas ha sigut molt injust. Crec que s'ha equivocat, per la seva actitud no, però la gent ha sigut en general hem sigut tots però en Llor és molt injust per a mi en quant a rendiment i qualitat vale, era, era no, xelat, qualitat, correcte, Parejo també és xelat però el gos que t'ha fet Jonas però Parejo possiblement este any i ho dic eh, així i me tiré la jo crec que és un jugador que necessita estar molt motivat per, però, no, però motivat no o sigui, Parejo necessita dos coses motivat no, això, te, deia, no és... te deia Jonas no, no, no jo, Parejo l'únic que jo crec ara donat el que ha passat i els exàmens que ha passat pensa que és el jugador de més progressió en tots els respectes que té el València per què? perquè té una posició que vore un organitzador com ell jo me comencé a mirar equips però del primer a l'últim mm. i és molt difícil que algú tingui la qualitat d'ell per tant crec i ojalà sigui aixina que la temporada d'ell té que ser determinant perquè l'equip que va tindre el València vamos, Parejo pensa que té que ser el, el conductor de autobús, vamos, sí o sí, i la oportunidad de vida Desgraciadament, això tindrà que pagar-ho com, pues, que segurament quan acabi temporada el València no podrà retindre-lo. Bueno, dos cosetes, eh, o tres per millor dir, que Joao Pereira es queda amb el dorsal número 12, que Filipe Augusto lluirà el dorsal número 4, que quedava lliure, que per a mi ah, sí. és un dorsal de jerarquia en la defensa i no entenia tenia com aquest 4 quedava lliure i que per a la gent que està preguntant encara que el València ja ho ha dit però ho recordem nosaltres demà a les 8 de la vesprada la presentació del Barona Ibedo demà 8 de la vesprada Mestalla portes obertes i abans la de la de Filipe de, de de matí a les 2 més quart en Paterna però la de Negredo que és la que la gent està preguntant no, no, el futbol és així no, no, clar, perquè demà, que demà presenten les dos Además presentan los dos. Sí, eh, también el Manchester City, que fíjate en su Twitter oficial en español, difícil, pero si es el fútbol, la bestia no rugirá esta temporada en Manchester, te vamos a extrañar mucho. Hablan de, Álvaro, Negredo. Negredo que cuando va, cuando va a aparecer eh, lidera el, el tiburón de Vallecas. El tiburón de sí, Vallecas. Sí, Mira, ahora que Dios. Sí, sí. Era el tiburón de Vallecas, ¿eh? Sí, señor, el tiburón de Vallecas. Pues ella, es la escuela Vallecas. No, pero en ellos están en el centro, no tienen una gota de eso y el tiburón, pues... <laughs> es ganes justament de Hombre, té raó, sí. Platja. Volien, pla, volien platja. Sempre volen platja, platja, platja, platja. sempre volen platja. El que està clar és que hem viscut unes últimes hores de mercat absolutament boges. Eh, bueno, eh, Carlos Bosch ara de... una cosa, Manolo, abans de parlar de, de lo que vulguis, uh -huh. respecte al mercat, també m'agradaria dir abans Jaume parlava de que li agradaria conèixer les xifres totals de l'operació de Negredo, a mi no, també, bé, però que també m'agradaria conèixer les xifres totals de l'operació neteja del València, perquè és cert que esta vesprada, Esta vesprada ha fet una neteja important. Però quants diners li ha costat això al València? Que és una que a mi també m'agradaria... Sí, tot. M'agradaria saber, tot, vamos. Tot, evidentment, per, a, per això jo estava parlant de la pressió de l'euro. Una, la podem juzgar deportivament, i l'altra mm. econòmicament. En el cas de Subaru que han eixit, pues Zelensky també està de treure el màxim possible, però ja dic el màxim possible perquè realment lo que, quan el València té que treure jugadors que no contareix, Saps que el problema de la fitxa mm. vas a palmar segur. Sí, sí, Entonces, sí, sí. lo important és palmar lo mínim possible, però sí. tu també saps que la quantitat de jugadors que d'alguna manera, per una manera o altra, vas a acabar en ells econòmicament, també acaba si tenen tres temporades pagues una, si tenen dos pagues no, és allò de més val pedre que, que, que més pedre no, és la l'ha dit en València que és perfecte és difícil vendre jugadors que no contenen ells mm. perquè els de més se venen soles i el València pensa que seran dels exemples que els jugadors que han vingut a mm. buscar mm. ha tret més rendiment, per lo de l'època de, de Madre Salvo, mm. que tenim l'exemple de Matié i tenim també l'altre exemple també de Soldado vull dir que ha dit una cifra, i s'ha mantingut i l'ha tret bueno, pues, això també és mm. molt important vendre jugadors que no contra el club, repetís, és molt difícil. Jo m'agradaria que... també, perdó, Manolo, i aquesta està Jaume, uh mhm. -huh. preguntar-li eh, que ha viscut moltes, molts moments de tancament de mercat, última hora, quan és president, alguna anècdota que puguis contar respecte sí. a algo curiós que hagi passat a última pues hora amb el Jaume? Últimament, i, bueno, últimament, vull dir, a última hora, nosaltres el València tenia apalabrat o anava a fitxar a Dani, el que jugant al Saragossa jugant al Madrid, recordeu sí, Dani García Lara el que acaba en l'Espanyol també el bueno, va jugar en l'Espanyol i te puc dir que 5 minuts antes pues se trenca l'operació i entonces d'alguna manera el, el jugador eh, que estava en aquell moment el que di antes que jo he dit bueno pues si no te vas a quedar coixo no pues ahí va a ser un tema que és l'exemple contrari a lo que he dit jo per què? perquè resulta que quan ja ha fallat lo de Dani ...está Manuel Llorente y tal, y Jaime y tal, y digo, bueno, ahora nos quedamos con el Centro. Y digo, el problema está, Manolo, que yo con Salva le hemos dado palabra que iba al Málaga, mm. y yo pienso que eso, por encima de que nos quedemos, hay cosas que no se pueden. Y ese momento eh, cumplieron la palabra que le dieron de el Valencia Salva, y Salva va al Málaga, cuando de Dani s'havia punxat però això estava parlant de lo idíl·lic uh mhm. -huh. i se'n va en aquest cas eh, per un problema de respecte a, a la persona perquè més que uh mhm. -huh. això se va fer lo que d'alguna manera la paraula que s'havia donat sin embargo Dani no vingué i Salva se n'anà allí i se queda teòricament en un davanters menors I bueno, perquè tu eres un home de paraula no, no, no, el València no. El president de Benfica no, sembla, <laughs> però, que han dit, però tu sí. El València. No, pero Eh, Ahir eh, era el València el no, dic. Ah, no, pero es que lo Lorenzo, segons l'Uno, no té sabó el presidente de FICA, eh? y y, y... Ah, per, per com interpretes... El jo, jo interpreto... Està part del València en guany que... Jo interpreto... <laughs> Jo interpreto... a favor, però també jo este inter... passa factura, veure, ah, eh? Jo este inter... passa factura, eh? Jo interprete Salva, que Nuno eh, apuntar lleugerament al futbolista al representante y molt directament al seu representant jo interpreté així després de les paraules de l'Uno on diu eh, quan deia que si les persones tenen paraules i fan l'operació eh, no té res a veure amb, amb el Benfica amb el president del Benfica que sí, que tal, eh, jo interpreté sí, però lo que el Valencia deslissa el Valencia deslissa la setmana passada era que que faltava la seva paraula era era el president del Benfica Manolo, eh? una cosa en uno, sempre, però l'altra cosa és el que deslissava el club eh? al venedor, en este cas era l'entitat sí, sí. estem parlant que la paraula fallaria una persona física Clar. però realment el Benfica és el que en aquest moment uh -huh. no respecta les condicions pactades d'antemà eh, sembla, eh, és que sembla que no només eh, evidentment que el Benfica va estar jugant encara que el Benfica quan eh, es deia que se pujava molt a la para des de Portugal mateix i si sent eh, mm, algunes declaracions contradictòries de sequians amb els companys de Portuguès dient és que el Benfica, eh, sí, al principi ha dit això però no li ha ni 24 hores a les 24 hores ha dit que una volta passada a partir del diumenge se podria veure la, possi la possibilitat de negociar per Enzo de fet, ahir l'entrenador Jorge Jesús eh, fa unes declaracions pràcticament com donada per feta la no continuïtat sí, sí. d'Enzo no en el Benfica eh, i a mi me dona la impressió que realment eh, sí que és el que el Benfica juga a les seues bases a, a l'hora d'intentar treure més diners però que, el que els que demanen més diners en l'operació <laughs> són, són el i el representant. M'agrada molt el que la firmesa del València, o en este cas eh, Peter Lim, el que fer el És Peter Lim el que, el que bueno, s'ha faltat pues, de la història. Jo parlo del València sempre perquè al final contem ja en aquest tema. Uh mhm. -huh. És que el València, si tenia un compromís que no respetaren, pues ahí és l'exemple contrari el que València feu en Salva correcte eh? que falla quan ja havia donat la seva paraula tu te costa 5 milions més o menys perquè hagin fet un bon mundial això no tens ninguna raó per a pujar el preu i m'alegre molt més perquè jo sempre dic que aquelles condicions pensaven exagerades per les condicions que tenia l'edat del jugador i a mi m'ha quedat molt tranquil perquè de les dos jugadors que podien vindre estic molt més tranquil i més content de que vinga Negredo que aquell senyor que damunt eh, el coneguem l'últim any antes pareixia que no havia existit en la vida i tenia vora 30 anys per tant tampoc ha de ser un xor tan important perquè vamos, eh, València té els seus i té que defendre-los Sí, i avui és evident que els ha de fer com en el seu dia els va defendre Jaume Ortí eh, fent valdre la seva paraula ja dic que el València, donada no fiques dius, el València <laughs> Bueno, eh, també el van acceptar ara el comunicat oficial sobre Jonas González, res que no sapigueu i que no vos hem informat ja en esta sintonia i agraint eh, pues això, eh, ja. el rendiment de, de Jonas en els tres anys, que jo crec que ha, que ha estat un bon rendiment, eh, però que evidentment, evidentment, eh, bueno, mm, jo crec que el seu caràcter o el caràcter d'este futbolista ha sigut el gran enemic és una pena. de que se poguera haver vist un millor futbolista del que encara hem vist mm. i mira que hem disfrutar les frases de Mestalla el, el problema era és per als jugador eh, és a dir, li han donat 3 hores per buscar un equip no tinc notícies jo a través de Twitter de no, però és el jugador no, no, ella, <clears throat> ella ara té llibertat absoluta com a jugador bueno, lliure per a, per a buscar equip lo que sí que me diuen és que eh, el València eh, sí, crec que ha, una clàusula compro, o... comprometre's en efecte sí. a que no ha fitxat per Sevilla que era l'equip que volia eh, d'una volta i per totes tindre a, a Jonas sí, i ell volia anar allà. Perquè reforçar teòricament a un rival directe, bueno, pues, i damunt si damunt se lucraria d'endur-se-lo de, de Baez, no? Pues, bueno, pues, això el València és igual que, que la clàusula antimàtica que se vol Mendieta, pues més o menys el mateix <laughs> todos menos el que passa que aquella càpsula se feu eh, en general de, del futbol espanyol si no pareixia que era massa directe no, li va fer una consulta que vosaltres que estem ficats en el tema del futbol de València <laughs> al final València té un acord en l'estàndard de Lieja perquè se parlava de que queríem una relació és evident Vinicius ha sigut cap allà cedit i Jonathan Viera ha eixit cap allà traspassat Luego és evident que n'hi ha una bona relació no sé si eh, arribar a un acord però una bona relació i que interessos comuns pogueren derivar en un acord no escrit però sí tàcit entre les dues entitats jo crec que és evident en algun moment s'havia parlat que, que l'estàndard de Lieja feia de pont perquè pa, pa que Vieira fora el Charlton anglès bueno, eh, és possible perquè, perquè eh, el Charlton no estigui eh, interessat però de moment la realitat és que no, eh, segons volia... el mateix jugador ha ficat és jugador d'estat de Lieja a tots els efectes volia... trac el tema un poc perquè m'han recordat d'esta esprà d'una història que no sé si en recordeu del, eh, de Carboni Juan Sánchez que estiguen en el fons sí, sí, sí, sí que estiguen mirant un equip de Lliga Belga estiguen entrenant. estiguen entrenant en el Musclón. Jo crec que el València també hauria deuria de fer alguna cosa, un tipus del quadre, perquè al final, i sent jugadors pero esos jugadors te poden, se poden revaloritzar en una mm. lliga. No, la idea del que tu estaves parlant està en referència a un equip pont que mm. un nivell deportiu inferior al valencià, però que farà suficient eh, tècnic per poder eh, desenvolupar jugadors joves, no? Bueno, tant, pues... tant d'anar com a tornar, sí, sí, tant d'aquells sí, sí. que tinguin com a tu del que podràs seguir. Anem a tancar la paraeta per al dia d'avui, que ha estat mogudet en tots els sentits, Y ho fem, com sempre, de Superdeporte y de Levante. Superdeporte, eh, que tuvo portada doble, que dio Perú un cosa golazo al Sevilla, y per le dio bomba, y el diario Levante, el mercantil valenciano, que dio la bomba Negredo, lucirá el 7. Eh, referirse es compañero de Levante a esa foto. Que, ha boli, s'assustarà, ja